Maryam ta jiya na san bata ƙara sabon Maryam ta harare ta tana faɗin to ƴar sharri ne nayi Habib ya ce kyale ta Halima faɗa min Maryam kan kasa tsayawa sai ta fice a kofar sai shashin ummi dama akwai abin da za ta dauko tana dawowa kuwa suka dinga mata dariya musamman Habib wanda ta lura har wani hura kai yake wai ana kishin sa yayi wasiyar wada su Halima alheri sosai haka su jalla da babu awwalu har ummin ya Usman suka dinga godiya yace su koma gidan Halima ta dauko kayanta a hotel za su kwana saboda da sassafe yake son su koma Abuja dan yana da aiki a gaban shi sosai yace da yalwata shirya Maryam na haihuwa sai so ya dauke ta Bayan komawarsa Abuja rayuwa ta yi daɗi Maryam Kangare take tamkar Habib ba shi da aiki sai na santa da kulawa da ita. Ita kanta takan yi mamakin irin wannan so da ƙaunar wanda takan ji a cikin ranta ba ta taɓa son ɗan adam irin Habib ba. Saboda Habib abin so ne ta kowane fanni. Tana son shi kuma tana kishin shi. Kullum su Jamila da su Zahara kai hatta mama kowa burinsa ya ga Maryam ta haihu lafiya. cikin cikinta har ya shiga wata na goma sha ɗaya. Abin yana ba ta tsoro in tana tuna irin yadda ta yi a haihuwar Husna. Cikin ba shi da girma sosai sai azabar nauyi da ƙarfi. Kwana suke ba ta barci har tausayi Habib ke ba ta. Amma shi ko a jikinsa kullum suna hanyar asibiti. wanda ke duba ta a asibitin da suke zuwa ta ce mata idan bata haihu nan da sati ɗaya ba dole sai sun mata tiyata amma habi faɗa Maryam ɗin ba shi ma kuma bai faɗa mata ba saboda ya san yadda kullum take ba shi wahalar labarin wahalar da ta sa a haihuwar Husna shi ya sa ya dinga ɓoye mata har kuwa satin ya cika shiru kake ji likita ce dole a kawo ta su mata aiki amma dai ya san yadda zai faɗa mata haka nan jiki babu ƙarfi ya samu mama yake shaida mata ita ma damuwa ta shiga baba ne dai da aka faɗa masa yace ai addu'a ita ce abin yi Zahra kan kuka ta dinga yi Jamila ce ma mai dauriyar ita kan Maryam bata san me ake ciki ba haka Hajib ya kide ta zuwa asibiti yake so yake su je su sake ganin likita ita kan bata san komai ba haka nan ta bi shi asibitin da dabara da komai suka yi mata allura aka shiga da ita ɗakin tiyatar ranar hajim tankar mace haka mama da su jamila suka sa shi a gaba suna ba shi haƙuri zahara ma ba ta da dauriya ko kaɗan saurati ma ta zo ba dan tana fama ita ita ma da tsohon cikin zahara ma cikin ne da ita ƙarami ba a wani daɗe da shiga da ita ba aka fito musu da 'ya'ya biyu mace da namiji mama da mamin saudatu suka karɓe su cikin murna mama baƙi ya burfuwa ya ƙirfuwa. Habib kuwa sai faman zara ido yake yana faɗin duk waɗannan nawa ne ya leƙa wannan ya koma ya leƙa wancan haka ya dinga yi su ma sauran 'yan uwa murna kamar su lashe yaran Jamila Kwarawa ta dinga yi a asibiti ne ba a wani jima ba kuwa aka fito da Maryam ɗin cikin nasara hadis dai ma ya rasa ina zai sa kansa dan farin ciki Maryam kan ta ga gata a wannan haihuwar ma har kuka ta dinga yi tana gode wa Allah da ya hada ta da miki mai santa irin hadis da 'yan uwansa yalwa mai gidanta ya bar ta ta zo ta zauna wa Maryam waɗannan yara suna shan gwalgwalo a wajen Jamila da Zahra haka ma su kowa so yake dauke ɗauke su baban hadid ma har asibiti ya zo ya duba Maryam kuma ya ga abokin shi da amaryar shi inji yalwa baban ya ce tab amma fa gaskiya yalwa kin burge ni irin wannan baturiyar amarya haka kice ainihin na washe kawai mama ta ce ka gani ma nayi sabon ango kaga an yi can take nan suka yi dariya a cikin raha kwanan su biyar a asibiti aka sallame su dan Maryam ta ji sauki sosai amma suna sai satin sama sun yi waya da su Halima su Hadiza sai ana jibi suna za su har da babu awwalu Bello kuwa kwanan shi biyu da zuwa ce kuma ba zai tafi ba sai bayan suna Maryam ta ga ikon Allah sunan nan babu abin da Habib da iyayensa da ƴan uwansa ba su yi wa Maryam ba ita da ƴaƴanta abin har tsoro ya min gabata kamar wani shahararren biki Hassan da Hussein sun yi alƙawari dan musamman suka sa Abdulhakim yace Itir ya taho da Husna dan dama Habib yayi ta roƙon su su farta ta zo in mamanta ta haihu akai kuwa sa'a ana musu hutu Maryam babu zato babu tsammani sai ta ga Husna murnar ta ba za ta nishanta ba kai ko su mama sun yi da sun ji dadin ganin yarinyar nan yarinya karama sai shiga zuciya ga saurin sabo Jamila kam ta samu abokiyar yi duk inda za ta je da Husna. Wai yarinyar sarkam ƴan Larabawa. Husna kuwa jariran nan kullum sai sun yi faɗa da yalwa ta yi ta fushi. Hafiz na dawowa za ta tafi wajen shi da gudu ta faɗa kan shi. Shi kuma ya ɗaga ta tana faɗa mishi wai yalwa ta hana ta ɗaukar ƴan yara. Ai a kai ma tana ɗaukar ƴar gidan Anti Abida. Habibu ya ta dariya ya ce lallai za a hukunta yalwa. Da kansu zai ja suna lallabawa sai sun fasi idan yalwa ko Maryam sai a ɗauko ɗaya. Su gudu da shi ɗakin su su ta dariya. Sai ta ba su suna ta kwalkwalawa. Maryam takan ce kana biye Husna ko? Ya ce to ina ruwanki? Yawo kuwa kullum sai sun fita. yana gefen shi a mota su shiga nan su fita can ya ce mata wannan ya ce mata wancan kullum ba ta rabuwa da shi wannan abu yana wa Maryam daɗi sa Halima da Hadiza da anti Ummu duk sun zo suna an sa namijin sunan baban Habib Muhammad Nasir Mace kuwa sunan gwaggwata ci Maryam sai ta kuka tana godiya Habibu ya ce ni ba dan ke na sa sunan ba ni ma na ce. Wannan suna masu Halima ba su taɓa ganin irinsa ba. Babu abin da ba a yi ba hotuna kayan suna iri-iri sai dai addu'a da fatan Allah ya raya Nasir da Hawwa'u mai jidda. Wato jidda da Amir yadda za a dinga kiran su kenan in ji Jamila. Haka nan su Halima suka koma gida cikin jin daɗin sunan tare da tsarabar su babu iyaka. Maryam kan sai dai godiyar Allah tare da addu'ar Allah ya bar ta da Habib ɗinta har abada. Ya kuma raya musu yaran su. Watan yalwa ɗaya ita ma aka yi mata alheri kala-kala. Daga baba har mama sun fara balle Habib da Maryam. Maryam ko yalwa kuka ta dinga yi dan daɗi. Sannan ya haɗa ta da shirginta da direban gidansu aka kai ta Kano. watan jidda da amir biyu hajib ya eh, ɗebe su zuwa kano saboda za a mai da husna egypt domin hutunta ya tsare, ita kuma maryam za ta je ganin gida waɗanda ba su samu zuwa suna ba su ga yan biyu a jirgi suka zo kano sannan tun jiya a su ya taho da kayansu a mota Habib ya haɗa wa Husna abin arziki da su mama suna zuwa Kano gidan kakannin su har azhar suka kai a gidan sannan suka wuce fage baba awwali shi imamur na ganin gaggon su yayi kai addu'ar Allah ya raya su cikin tarbiyyar musulunci addakan babu lafiya sosai ciwon suga ga na hawan jini duk tara ne tayi baki abin tausayi da ƙyar ma adda take iya magana Habib ya ba da kuɗi mai yawa ya ce Bello ya kai ta asibiti. Sun je gidan Halima da ma Hadiza. Gidan Yalwa ne suka fi daɗewa ba su samu damar zuwa GRA gidansu a bas ba sai washe gari da safe suka tafi gidan. Maryam na sanye da wani las ruwan kunin kanwa yi matukar yi mata kyau ta yi kyau har ta gaci. Shi ma Habib ɗin yi shigarsa ta kullum gajeriyar riga da wando ta wani yadi ruwan kwai. haka ma husna an mata kwalliya sosai balle ɗan biyu tana rike da amir shi kuma yana rike da fidda ashe a ranar za a kai kayan Sulaiman zai yi aure gidan sheki da ɗan uwa mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba assalamu alaikum da a cikin wani sabon shirin na bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye fi kaunata littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmed ne da Lanta Ma'ara ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take sanye da wani las ruwan kunin kanwa ya matukar yi mata kyau ta yi kyau har ta gaji shi ma hajjin ya yi shigarsa ta kullum gajeriyar riga da wando ta wani yadi ruwan kwai haka ma Husna an mata kwalliya sosai balle ɗan biyu tana rike da Amir shi kuma yana rike da kitta. ashe a ranar za a kai kayan Sulaiman zai yi aure gidan cike yake da ƴan uwa da abokan arziki a harabar gidan suka ci karo Abdulhakim shi yayi musu jagora har da Hadid din wai ranar gidan nan kamar zai tsage a wajen su Maimuna mali saratu da sahajiyar mu kowace rigirgen daukar ɗan biyu yake yi bara'atu ta kalli maryam tace mun yi tashi an cikin manta da mu tana dariya tace kun dai manta da ni dai aka dinga barkwanci kuburan hadis ma da gudunta ta shigo jin an ce Maryam sun zo da mijinta kowa so yake ya ganta ya kuma ga mijinta da 'ya'yanta. haka mazan gidan suka dinga zuwa suna gaisawa har a teku da Sulaiman duk wanda ya shigo sai ya dauki yaran nan yana sha'awar su to sai suka je gidan nan amma ba su suka baro ba sai yamma likis har gidan Asiyan Isa sai da suka je shi kanshi Habib din ya jinjina mutanen gidansu bas da karamci da son zumunci ita dai Maryam bata ce komai ba saboda tana tuno a bas a zuciyarta domin bata taba mantawa da shi ba haka nan ba bata taba saka gabanta gabas ta yi sallah ba ta masa addu'ar Allah ya ji kansa ya rahama masa ya kuma haskaka kabarinsa ba da wayo suka baro gidan nan saboda husna shi kai shi Habib din ya ci kewar yarinyar nan saboda ya shaku da ita kwarai ya san ita kanta Maryam dauriya kawai take yi sai ya kuta sa duk hutu sai ya dauko yarinyar nan daga Egypt dan ya san hakan ba ƙaramin farin ciki sai sa Maryam ba farin cikin Maryam kuwa shine jin daɗin sa kwanan su uku a Kano suka dawo Abuja mama ta samar wa Maryam yar aiki wadda za ta dinga taya ta kula da su a Mero Maryam hankalinta ya kwanta sosai ta samu miji mai son ta da ƙaunarsa. Ita ma ta samu abin da take so take muradi a koda yaushe. Wato shine Habib. Babansa mota ya mata kyauta sabuwar yayi Honda. Farin ciki a wajen Maryam ba a cewa komai. Habib ya ce aiki babu komai na Habib na Maryam ne. tana zaune a falon ƙasa ta ci kwalliya cikin wata farar sufa ta yi kyau a cikin wayarta da hannu duk wanne sai wani sheke take yi na jin daɗi da hoto Amir da Jidda suna cikin keken koyon zama hadin sai faman jina su yake suna tsuntsura dariya shi ma dariyar yake ta kwasa kamar yana yi da manya ita kan ta tafi tunanin kaunarsa da Habib ta san ƙauna ce wadda ba za ta kare ba har abada tana kuma addu'ar Allah ya ji ɗan gwaggwanta da Abbas har kullum tunani take yi wa ranta wai shin waye ta ƙaunarta ne tsakanin Habib da Abbas saboda ta san kowa ya taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwarta ji an zuba mata abu a cikin kunnanta sai saurin kallon kafafun nata hadid ne ya lafuce mata hanci sannan ya ce yan mata menene matsalar ki bayan Allah ya baki habibullah ita ma dariyar ta saki sannan ta ce haka ne ba ni da wani buri ko abin son da ya wuce kai habibullah Allah ya bar mu tare suka tsire da dariya gaba daya mai sauraro a yau a nan wannan littafi mai suna waye fi kaunata littafi na hudu kuma gaba daya ma a littafin ya kare wannan shine littafi na karshe kuma shine karshen labarin da fatan za amfani darussan da marubuciyar take son fahimtar da mu na rayuwa Allah ya sa mu amfana da abin da muka fi mu kuma watsar da wanda ba su da kyau a cikin littafin ba tare da Assalamu alaikum jama'a sunana Khadija Muhammad Umar da fatan kun yi sallah lafiya Allah ya ba mu nisan kwana mai albarka ya kuma maimaita mana to anan muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna waye shi kaunata wanda kuka ji yadda rayuwar Maryam Abbas da Habib da fatan za mu yi koyi da darussan da suke ciki kamar yadda Tijani ta faɗa. And hope kun ji daɗin wannan littafin. Yanzu kuma ga wani sabon littafi mai suna halin rayuwa. Amma zaɓi ya gare ku. Idan kuna so mu ci gaba sai ku yi commenting da ra'ayinku. Godiya ta musamman ga gidan rediyo Globe FM Bauchi, Jamila Muhammad Sabo Antijani Rukayya Ahmad Maidala sai kuma manya-manya masu sauraron mu kamar su Khadija Sambo, Tajira Sumaila, Maryam Usman, Amina Hikima, Samira idausi Dan Umma, Dan Maliki, Sadiya da sauran masoya masu sauraron mu. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Au, ta mance don Allah don Allah ku yi subscribe din channel ɗinmu domin shi ke ƙarfafa mana gwiwa sai ku ci gaba da kasancewa da wani Arewa kuma za ku iya ziyartar shafinmu onearewa.com don akwai sabbin littattafai da nake sakawa kullum mun gode Allah ya saka da alkhairi kuma ya ba mu tare Bata lokaci ba da ikon Allah yau za mu shiga cikin wani sabon littafi shi kuma wannan littafin sunansa halin rayuwa marubuciyarsa kuwa ita ce take so dangi Allah yau za mu shiga cikin wani sabon littafi shi kuma wannan littafin sunansa halin rayuwa marubuciyarsa kuwa ita ce take so dangi kuma marubuciyar littafin halin rayuwar ta fara da cewa a duk sanda na ci karo da wata kalma da ta danganci rayuwa gabana kan faɗi in tsinci kaina cikin wani matsayi na tsoro da rasana wani lokaci ma in ji na samu kaina cikin halin da zuciyata kan samu kanta wato cikin yanayi na kai kawo saboda tunawa da al'amuran da suka shafi jiyana da yau ina sai in sake jin wani mummunar faduwar gaban idan na tuna ba ni da tabbas ko masu niyya bisa gobe na a mafi yawancin lokaci kuma in har na irin wannan tunani to na kan samu kaina ne da yi wa gwanin halitta godiya da bai sanya mana wani tabbataccen al'amari ba in dai cikin wannan rayuwar mu ne ta wannan duniyar duk abin da ka gani lallai sai wuce farin ciki ko bakin ciki yana da lokaci kuma koyi mai yayi farko wata rana sai ji ƙarshe. wani karin maganar ma sai ya abin da ya baka tsoro a yau babu mamaki gobe kuma ya baka tausayi wasu ma da suka yi wa rayuwa irin fahimtar da suka yi wa rayuwa sai suka ce mata wai ita din tamkar hawainiya take wato takan iya canza launinta a kowane lokaci abubuwan da na gani a shekaruna na ƙuruciya sun sanya ni son bayar da labari na ga na ƙasa da ni ba don wani labarin yana da daɗin bayarwa ba ne a'a sai don ya zamo halinka mai sanda a gare su ya zama musu wani darasi da za su riƙa don su kauce daga aikata kurakurai irin na ƙuruciya kurakuran da kan zamo tamkar na tsalle ɗaya mai jefa ga mai biya. Wannan labarin da nake nufin bayarwa a yau labari ne da ya danganci halin da rayuwata ta kasance shekaru talatin baya da suka wuce. A lokacin ni kuma ina da shekaru tara kacal a duniya. Ni Maryam Abubakar na taso ne a gidanmu gaban iyaye na uwa da uba cikin gata kulawa da kuma tarbiyya. a wannan lokacin da nake magana akan iyaye na uwa da uba suna matukar sona musamman ma babana wanda sunan mahaifiyar shi ke gare ni a duka wannan dalili ne ma baya faɗin sunan nawa sai yake kira na da kalma ta ya wuna. kalmar da ke nufin mahaifiya ko uwa kenan a cikin harshen barbarci wani dalili da ya ƙara tsananin soyayya shi gare ni ji da yaya ta Khadija wacce take ta girme ni da yawa dan a lokacin da nake da shekaru tara ne aka yi bikinta da wani saurayinta da suka so juna tun suna 'yan yara kuma sunan shi Ibrahim shi ma bai da kowa sai mu bai da dangi ko in ce ya daɗe rabai shi da ya mu'amala da su kuma baya ma maganar su wato mahaifinmu mu kenan da ta jin inna ta a wancan lokacin tana ce mishi malam ko ba dan mu ba ka kai ni wurin ƴan wannan namu in gano su saboda yaran nan su gansu su san iyayensu da danginsu saboda idan mu na yau gobe ba mu bane su kuwa dangi musamman na uba ko dan maganin gori ma ai a neme su mai saura shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci